Eta ratzaldeko iruak jakin dugu uh, ba, zidera ibiltari jende uh, talde bat ugritzen zena zenpererata. Gu, gure aldetik ditugu eh, guneak segurtatuak gintuen eta uh, ba, bos minutaz sartu dire uh, rutbi zelaian. Bastareko biztan lebaten etxetik pasatuz eta ango uh, eta aus, hautsiz, eta sartu dire, eh, barnean, ongo arribatu garelarik eh, parte bat barnean sartu ziren, eta e, bolko blokatu dugu, eta gero negoziak etetan hasita, du laboren algerikina dituta, jakina e, e, hasi dugu ez ginoela hori eta etziela hor egoten alko, eta gero negoziak etaten bitartez, erri e, elkargoaren gude baterat proposatu azaiote gaur joaitea, e, itzeman dute joaren zirela, gaur gati direz eta ura eta elektrika pausatua izanen da erri elkargoaren aldetik uh, eh, lurzati hortan, uh, dantxariako lur eta orduan gaur atera beharrak dire eurantiko. Hala, eta guai eh, berriko txarra kina ikusteko gauz horiek denak, berde bezala maten diren eta bako txak emoena da duen errespetatuko duen.